lekorneko hau zapezak erraiten sustengatzen zituela berak ere diratxet senar eh, em, emazteak eta erramezala hor lur historio gehi urteko eh, judizia borroka bat dela erraiten aldugu eh, zazpi anai arreben artean alde batetik bi eta bestetik bost ola erraiten alba dugu eta beraz eh, hor eh, gibelean dena Baska historio bederen justiziaren aldetik eh, hau atera dute, estakuru bat azkenean atxeman dute eh, beste bostan anai jebek, kanporatzeko Frantzua diratxet eta bere emaztia, hori da? Mm, bai, ba, ba, ba, ba, hori da, uh, behar da lere lehenik baionan pastatu zielaik uh, irabazizutela, Frantzua eta Baionako judiak bederen eh, onartu zuela hori egiten zela edo bai hemengo gauza bat uh, zela pratika bat azkenean. Eta beraz bertan gelditzen alzirela? Bai, mm. hala, baina baina gero bestek dei egin dute eta paura joan da eta hala, eta hor izan da uh, kontralioa eta hori ez dugu, uh, ez dute komprenitzen biztan dena, frantzota beretek eta guk ere ez biztan dena eta hor gide, hortako gira hor uh, guai uh, sustengatzen behaz. Mhm. Ondoko pausua, beraz? Dei eginen dute, berriz? Bai, ba, ba, ba, hor... Um, kasazio horat egiten aldute, pusatzen aldute. Hor eh, uh, duan, bai, bi labete baituzte eh, dosieraren pausatzeko. Eta eginen dute. Uh, eh, jala, eta gero, uh, be, gero, hala, bea egon behar da pixka bat, uh, diakiteko, be, azkenean ze, ze aterako den, fe, guk uh, sustengu komiteak edo zein segituko dugu informazioa pasarazten, gaualdiak eta antoratuz eh, eta petizio bat ere bada eh, izenpetzeko izen petzeko eta bon hala, pixkat antoratzen Bai, enoko epaitik batek eh, ebe, onartu zuen, beraz praktika hori egitea Powerat pixkatu jonduz ez dut onartu Parisea tera banez e, dozira pentsu duzu zerbait lortzen aldera um, Ba, edo zuen gizaz ez da beste auturik hori e, behar Oliver da entxeatu euh, bon, gauzak uh, untsa esplikatuz eta bon, euh, pentsatzen dugu euh, bon, zerbait egita ateratzen aldela edo zein usaz ez da beste aterabiderik bai. hori da azken uh, azken txantuak dira edo ez dakit banan bon, ala, hortan behar da adiokatu bada beste dosier bat segidaren dosiera, nahi bauzu, eh, eta hori da konkretuki, uh, eh, frantxok pasatu ditu ama bi urtea izan da lanean hor etxalde horren genian, ama bi urte uh, et familial bezala, uh, behaz hilabete xareri gabe, ama bi urte horiek balio dute amak urte hilabete xari, uh, hori da, hola martxan da, mm. eta uh, masa edo e, diruz horrek, Euh, mm, eh, uai, ekoizten dituzten marrubien lur horren gaineko edo lur uh, horren balio berdina du Uh, eh, ala, urte hilabete uh, edo hilabete uh, xari horiek ouais. masa bera dute, ne duzu mm. eta hori, ho, dosier hori uh, edo xe hilabete aitzin pasatzen balimada uh, ausitegian, bigarren dosier hori ebe eh hor, uh, frantzoak irabaz lezake uh, lur posi horren atxikitzea. Eta ez dute beste helbururik. Deia, marrubi, marrubiak ekoizten dituzten leku horren atxikitzea, eta besterik ez mementuan hasteko. Momentuz beraz, oh, uh, biektara hektara dira ez, uh, bai, baiatzentuztenak ba. eta urotara, zonbat? Oita bat dira urotarat. Oita bat dira mm, jokoan. Bai. Uh, galdera ala ere, hor oh, da, ustut den, denen buruan, uh, bost anaia zergatik absolutuki nahi dituzte lur horiek kendu beste anaiari, laborariari? Bai, be, bon, hori ez dugu... Uh, ez dugu sobra ulertzen eh, guk, eh, bon, guk kanpokoa gira, bon, ez gira eh, familiako dosieretan, eh, ez gira hortan bat ere, baina berek ere, eh, berek frantxo eta bernetek reiten dutanez, eh, berek ere ez dute komprenitzen zendako, zenta berda jakin, eh, frantxo eta bernet kanporatu abalima dira, ez dutela beste laborarik hor emaiten al, zenta, eh, zazpien sinadurak behar dira beste bai baten, beste kontratu baten egiteko, zazpi anaierreben zinadurak behar dira, eta hori biztana, bon, ez, da posibili izanen, mm. baina hortako ez dute beste laborari bat, hor emaiten al, eta hori eh, argita garbi da. Mm. Izango izateke, lur bat beraz eh, egonen izatekena, hor justu anaiare kontra egiteko litzateke Bai, nunbait uh, nahi dituzte kanporatu, geho behar da azpimarratu alere duela ugoi urte uh, galegiren zituztela sei uh, eraikitzeko baimen, uh, hori zen duela ugoi urte, bon, uh, memento hartako etxeak refusatu zituen, guai uh, ez dakigu. Guai ez ah. dakigu, zegertatzen alden, ea uh, holo hola abiatzen aldiren, hori ez dakigu. Baina egia da, galdera hor dela, eta horiek enporatuz geho zer. E, bilakatzen da, ze eraikitzen da, bon, hala, e, hortan ez dugu ahoposturi mementuan. Hainbestiko indarra emaiteko ala ere hogei urtez lur batzuk entzeko izan behar da zer gibelean? Be, eh, bai, fean, dira hogei Zer uste duzia? Eee alde batetik biztan dena, uh, dira, ogoi urte bezala aste malima dira berriz, eta bon, ikusiz uh, uh, lujak ze balio duen hemen uh, badakigu uh, ze, ze historioak diren, ze egoeretan giren, eta uh, ba, biztan dena, holako zerbaiti pentsatzen da, ez da dudarik. Baina, uh, bon, hala, e, mementoan ez dugu beste... Olako proiektu bat eh, entzina jara eh, maiten eh, balin bada, lortzen bada azken finan, be guzti dugu sei zatitan salduna izutela, beraz ere ikuntzak egiteko, e, kolektiboak zer egiteko asmoa du? Lehenik, ortaratu gabe, ortaratu gabe, guk ez ditugu ka, frantxo tabernet kampon ikusten. Orduan egan nahi du, hor e, gilela kamporatze egun hartan, eh rubiletik segituko ditugula eta hor izanen girela eh hala kanporatu balima dira eh, gu hor izanen gira estadudarik kanporaketa saiesteko presiste beraz eh, bai batzu hasteko bai eta eh, hor duan ez dugu ono hasteko etxerik hor ikusten zinez ez da posible bernetek baditu Uh, sei urte ono uh, lehenen aritzeko, badira langileak di, Badira bi uh, eh, debora uh, eh, apiran lehenetik uh, eh, azarroa oita marrarte. Badira sorti gazte uh, ustail eta gojilean uh, biltzen bilzen haidienak. Zinez da hor uh, bada ekonomik ekonomia bat ere uh, bastert edo hey, <laughs> kanporatzen duzuna edo eta langileak ere azkenian. Beaz, zinez ez dugu Ez dugu besteik ikusten hor, eta berek ere, ados dira horrekin, berek dute egan lehenik, eta gu hor gira sustengatzeko, uh, ez dute beren burua hortik or, kanpo ikusten mementoan hasteko. Mm -hmm. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Lurrak, aipatzen ditugu zurekin, handi eh, dubo horroa hori baita, azken finan eh, arrazoetareko bat edo ahazoinetareko bat, hori inguruan, sortiak eta maika dira beti ere euskal irratietan, erriko etxek badute paper bat jokatzeko, hor, eh, ikusi dugu, eh, lekorneko alkatea bertan zela, elgerretaratze hortan, zerbait egiten aldute? Uh, bai, ba, ba, ba, uh, biztan eraz, eta erriko etxetik abiatzen dira, <clears throat> Eh, zera eh, lugaren antolaketa, behaz uh, eh, eraikitzeko guneak eta planifikatzen dira edo kart komunal edo PLU-ren bidez, uh, behaz erriko etxeak, uh, biztan dena, badu bere uh, eragina hortan, dosier hortan, edo bai, lujen kudeaketan, hala jakiteko nun eraikitzen den, nun uh, ze, lur e, atxikitzen den laboraren zat, eta uste dut gero eta gehiago ohtaratari gilen ikusiz uh, e, laboraren txako uh, uh, desagertzen ari diela, azken joan egon nian zen, hor amairuek mila hektara desagertu ziela uh, eraikuntzarako, edo bide, edo uh, bai, hala? Eta orduan, ba, ba, ba, badute beren... Eh, beren jola hor jokatzeko eta mm, beren gain da ere anitz bai. Bere ziki hor, eh, eh, bere sustengoa ekarri du Frantzua diratxet eta bere mazteari, beraz hor azkenian beste bostan aiek ikusten dute parean muru bat, nahi badute ondotik proiektu bat eraman? bai, biztan dena, uh, ez dela oientzat zanen, e, bada erriko etxea, me bada ere erritarrak hortziren, zinez nunpea bai. handian, erritarrak eta hauzo erritakoak ere. E, eh, beaz, zinez horra gerida, alere, numeit, um, jendia konsientizatu dela eta komprenitu dutela, azkenean, uh, eh, fen, komprenitu dutela, uh, zertzen arazoa, uh, eta ez dutela aixe ikusten hor bi, bi laborari kanporatok izaitea beren benen lujetatik. Hori zinez, diendek hori komprenitu dute eta ortako ziren hor eh, bada hor uh, berriz azkenian azkenean erentzia istorio bada hor hastapen batean duela hogei urteko eh, justizia arazo bat balimada abiaturik, ala ere hor beraz zazpi anaiajebak dira, hogei gei bat, antziot hogei hogei tamar bat uh, lur laborantza etxe zen garaian, anai batek berriz zartu du laborantza etxea, Mm, zergatik ez da egin azkenean eta ez da egiten batzutan uh, eh, eh, erentzia partekatzea, lujen partekatzea eh, hori ere ateratzen ala historio hortatik eta entzun leheri ere horretarazteko ezinbesteko dela egitea Luzea <coughs> Ez dakit untxa komprenitutan galdera banan uh... lau galdera <laughs> Ah, hala uh, Ez, nahi bauzu familiako gainamenduetan normalean uh, eh, burrasuek dituzte egiten eh, partimenak eta biztan dena gero uh, ez bad, lin badira hek joan eta ez balin badira eginak uh, Uh, usten duzu azkenian uh, <laughs> gain eta biztan dena hueko egunian ara, eh? ustean egin dira deia ikusiz uh, lujak balio duen eta eta azkenean kasik uh, eh, anai bat galitzen dela bakarrik laborari bezala bestek eh, edo usten dute bere partia edo eta behar dute nun baitere banan Bon, laborari bat da gelditzen eta arek ditu gero kudeatuko lujoriek. Afen, ez dakit... Uh, logikoa da? Hori da logikoa da, benen gaur egun alare jendeak uh, ez du, ez du pentsatzeko ber eh, manera atxikitzen, behar bada zazpian aietatik bakarrik bat gelitzen bada etxaldean eta laborari gisa, uh, beste, beste pentsatzeko manera bat. Beste logika bai, bat? Ba, ba, beste dena. ez dena edo... Ez, hala, ez diruaren dena. Guk, guk azteko uh, luja ikusten dugu, land, land jesna bezala, guretzat... Uh, logik ez bada e- ez dugu lanik. Orduan e, e, ez ditugu bat ere helburu berak uh, guretzat uh, lugi gabe ezin dugu gure ofizioa egin eta ez ditugu uh, hala, ez ditugu helburu berak bestek uh, badituzte berba beste eta seuraze beste helburu batzu eh, diruarena eta eta hori banan um, hula erarik partimenetan bon, uh, eh, etxendenak ukaiten ditu lurrak, eta gero behar du edo uh, diru zitzuli, edo edo eh, xantza pixka bat bali madera, eraikitzeko gune batean bali madira behala, lur zati bat emaiten du uh, anai edo, fea, hori bali madute, eta bestenaz da diru mm, pixka emaitea, hala. Eta Ola da, normalki pasatzen, gero, eh, biztan dena, e, kasu guziak diferenta dira, eta egia jan e, gauza minbera da, lujaren historioa minbera da. Hori kasu hortan, ala ere, bukatzeko eta zinez bi ondoko pausuak, zoin dira, diratxet bikotearen zat, eta laborantza lujoien zat, zer dira ondoko pausuak? Ba, lehenik da, di, bai, be lehenik dira, frantzota bernet, horra txikitzea. Eh, ba, hor uh, ba, badute apilaren uh, eh, behatzi arte eta um, horien atxikitzea horbilian, gero uh, be, guk uh, sustengu komite bezala segituko dugu informazioa pasarazten uh, gaualdi batzuan tolatzen uh, bat bada izenpetzeko Eriko eh, etxak jalidu bere, bere emozioa behaz, eta e, berdin joetan algira ere eh, prefetaren ikusteat, eh, be, ala, esplikatuz, esplikatzeko, be, ez ditzan, <laughs> ez dakin, edo diandarme doze rezak igor horien kanporatzeko, esplikatzeko, be, ala, hori egiten balimada gauza lagia dela hortaratzea laborantxari eh, edo, laborari guzientzat eh, praktiko hori zelantzen ezartzen baita handi dubo eh, eskertuko zaitugun gure goizuntan gure galdere eh, erantzunik